Leson 4 Lesson 4 Dyalòg Gaby and Thomas meet on the way to Port-au-Prince Listen Oh Gaby Sak pase? Map kenbe, e ou menm? M pa pi mal non. E moun yo, yo byen? Tout moun anfòm, papa. Ki kote ou prale la a? M pral nan mache. E ou menm? M ap rive lavil. Ki sa w pral fè lavil? M pral fè yon vire. E ou menm? M pral achte yon ti kafe. Enben, n a wè. Men wi, n a wè pita. Now, repeat the dialogue phrase by phrase. Pase. Sa k pase? Gaby, Oh, Gaby? Oh, Gaby, sa k pase? E ou menm? Kenbe Map Map kenbe E ou menm? Byen Yo byen Moun yo E moun yo? Non. Pi mal. M pa. M pa pi mal non. E moun yo? Yo byen? Papa. Moun anfòm. Tout. Tout moun anfom papa. La. Prale. Prale la. Kote. Ki kote. Ki kote ou prale la. E ou menm? Nan mache. Pral. M pral nan mache. E ou menm? Lavil. Rive. M ap. Map rive la vil. La vil. Ou pral fè. Kisa. Kisa ou pral fè la vil. Ou menm. E ou menm. On vire. pral fè. M pral fè ou vire. E ou menm? On ti kafe. Achte. M pral. M pral achte on ti kafe. Wè. N a wè. Enben. Enben n a wè. Pita. N a wè. Wi. Men wi. N a wè pita. L pa pi mal non. E moun yo? Yo byen? Tout moun anfòm, papa. Ki kote ou prale la a? M pral nan mache. E ou menm? Map rive lavil. Kisa ou pral fè lavil. M pral fè yon vire. E ou menm? M pral achte yon ti kafe. Enben, na wè. Mèwi! Na wè pita!